Ապրիլ ամիսը մեր ժողովուրդը դիմավորեց պատերազմով։ Տշնամին Արցախի սահմանի ողջ երկայնքով մարտական գործողություններ սկսեց, օգտագործելով իր ռազմատեխնիկայի ողջ կարողությունը։ Անսպասելի արձակմանը զոհ դարձան դպրոցականներ ու ծերունիներ։ Մարտիրոսվեցին տասնյակ զինվորականներ, իրենց կյանքով անառիկ պահելով սահմանը հայոց։ Հենց առաջին օրվանից Քաշաթաղի շրջանից 1000-ից ավելի կամավորներ ցանկություն հայտնեցին տեր կանգնել հայրենի սահմանին ու զորավիկ լինել առաջնագծի զինվորին։ Այժմ էլ հարյուրավոր քաշաթաղցիներ սահմանում են։ Առաջնագծում այս օրերին կատարվող իրադարձություններին ծանոթանալու եւ դիրքապահ տղաներին սնունդ ու անհրաժեշտ բարագաններ հասցնելու նպատակով Բերձորի քաղաքապետ Արտյոմ Սարիբեկյանի, Մուշաթաղի համայնքի ղեկավար Սիրակ Սողոմոնյանի, Արցախեներգո փակմաշնիտիրական ընկերության Քաշաթաղի կառույցի ղեկավար Վիլեն Սիմոնյանի եւ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի օգնական Դավիթ Մուսայելյանի հետ ապրիլի 16-ին մեկնեցին Հանրապետության հյուսիսային պաշտպանական գոտի։ Զորամասում քաշաթաղցի կամավորականների մի խումբ զբաղված էր տնտեսական հարցերով, օգնելով զինվորականներին այս ցաներ օրերին։ Առաջին օրերի համեմատ արդեն կարգավորվել է Զորամասի տարածքը, որը ենթարկվել էր ռմբակոծության եւ կրել որոշակի ավերածություն։ Բարեբախտաբար այստեղ մարդկային զոհեր չեն եղել շնորհիվ սպաների ճիշտ գործողությունների հանդիպեցի տնտեսական մասում աշխատող քաշաթաղցի կամավորականներին։ Տղաներն այս օրերի ընթացքում մեծ աշխատանք են իրականացրել եւ դեռ անելիք ունեն։ Շարքային Հայկ Ավետիսյանը նոր էր իջել առաջնագծից, ասաց իրենց հենակետում գիշերը հանգիստ է եղել։ Մոտ երկու ամիս է մնացել, որ զորացրվի, սակայն դեռ անելիք ունի եւ մարտական ընկերների հետ հայրենի սահմանն է պաշտպանում։ Բարձրանում ենք առաջնագից։ Հենակետերից մեկում Վաշտի հրամանատար մայոր Սամվել Սահակյանը տեղեկացրեց, որ գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել, կրակոցներ քիչ են լսվել։ Հրամանատարը ներկայացնում է բուժակ Դանիել Վարդանյանին։ Շվեդիայի բժշկական համասարանի առաջին կուրսի ուսանող սերժանտը արդեն 21 ամիս է ինչ ծառայում է այս օրամասում։ Արարատի մարզի Լուսաձոր գյուղից է, Մարտական գործողությունների օրերին 7 վիրավորի է հանել մարտադաշտից ցույց տվել առաջին բուժօգնությունը։ Գումարտակի հրամանատարը տեղեկացրեց, որ զոհեր չեն ունեցել, իսկ վիրավորներին հասցրել են դուրս անել մարտադաշտից։ Գումարտակի հենակետեր այցելելու համար մեզ ուղեկցում է կրծեր սերժանտ Էրիկ Մովսիսյանը։ Իջևանից է։ Արդեն 21 ամիս է ծառայության մեջ է։ մեջ է. Ապրիլի 1-ին իր ջոկով բարձրացել են հենակետ եւ շուտով սկսվել է ռմբակոծությունը։ Ընթացքում պատմեց, ինչպես են դիմակայել ճշնամուն, հասցրել մարդկային կորուստներ ու հետ շպրտել։ Այստեղ էին նաև սիսյանցի կամավորական մարտիկներ եւ բուժքույրը։ Մշտապես աջակցել են ժամկետային զինծառայողներին եւ միասին պաշտպանել սահմանը։ Ականանետային հենակետում շարքային Սևան Գրիգորյանը Ստեփանավանիցը մեկ տարվա ծառայող տեղեկացրեց, որ իրենց մարդկոցը մեծ վնաս է հասցրել ճշնամուն։ Գումարտակի հրամանատարի հրետանու գծով օկնական ավակ լեյտենանտ Գաբրիել Գաբրիելյանն ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը եւ 3 տարի է ինչ այստեղ է ծառայում։ Մարտերի օրերին լավ են աշխատել եւ ճշնամին զգացել է ովքեր են մեր հրետանավորները։ Գրել է մարդկային ու տեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաջորդ հենակետում 2014-ի օգոստոսին 5 օրով հսկել է մարտական ընկերոջս Զարզան Շահնազարյանի եւ ժամկետային զինծառայողների հետ։ Նորից այստեղ եմ հայոց բանակի քաջարի զինվորների հետ են քաշաթաղցիններն ու սիսյանցինները։ Հենակետի պատասխանատու սերժանտ Գրիշա Խաչատրյանը Վարդենիսի Կարճախբյուր գյուղից է։ Ծառայությանը դեռ 8 ամիս կա։ Ասած ամսի սկզբին իր ջոկով այստեղ է եղել եւ սկսվել է մարտը։ Դիմակայել են տղաները թուրքերի հարձակմանը։ Տանկերից ու ականանետներից ռումբեր են թափել թուրքերը հենակետի վրա եւ բարեբախտաբար զոհ չեն ունեցել։ Ավակ լեյտենանտ Տարոն Հարությունյանին ճանաչում եմ դեռ 2014 թվականից։ Քաջորդին մարտերի ընթացքում կարողացել է իր զինվորներին կազմակերպել եւ մեծ վնաս հասցնել Թուրքին։ Հենակետի ջոկի զինվորներից Իշխան Գրիգորյանն Արալես գյուղից է։ Մնացել է 50 օր, որ ավարտի ծառայությունը։ Զինակից ընկերների Սերգեյ Աբ รา համյան Արարատի մարզի ազատավան գյուղից, Ավետի Սովանիսյան Այնթավից, Մասիս Ներսիսյան Գավառից, Խորեն Հարությունյան Մարտունու շրջանի Արզվանիստ գյուղից եւ այլոց հետ քարորյա մարտերի ընթացքում ցույց են տվել հայ զինվորին հատուկ ոգի եւ այս օրերին եւս զգոն ու արիաբար առաջնագծում են։ Տղաները գոհ են կամավորականների այստեղ լինելուց ավելի ապահով են իրենց զգում եւ ամենակարևորը գիտակցում են իրենք մենակ չեն մարտերի ընթացքում որ հայ ժողովուրդն իր զինվորի թիկունքին է Քաշաթաղցի կամավորական Նվեր Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ այս օրերին հերթապահություն են իրականացրել առաջնագծում։ Եղել են կրակոցներ, բայց իրենք ուժամկետային զինծառայողները միասին են եւ թույլ չեն տա ճշնամին առաջ անցնի։ Հենակետերից մեկում օրեր առաջ դիրքապահների հետ հսկում էինք։ Դարձյալ այստեղ եմ։ Սերժանտ Ալեքսեյ Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ բոլոր օրերին նույն իրավիճակն է եղել։ Քաշաթաղցի կամավորականների Անդրանիկի, Արմենի, Յուրայի, Գևորգի, Ռոբերտի, Վոլոդիայի, Մուրադի եւ այլոց հետ զինվորներին են միացել նաեւ Ստեփանակերտից եկած ազատամարտիկները։ Հաջորդ վաշտի հենակետեր այցելելու համար մեզ ուղեկցում է վաշտի հրամանատար կապիտան Վաչագան Մովսիսյանը Ստեփանավանից։ Ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը եւ 6 տարի է ինչ առաջնագծում է լավ ցանոթ է տեղանքին եւ գիտի, որտեղից կարող է ներսողոսկել թուրքը։ Եվ քարորյա մարտերի ընթացքում ճշնամու մի քանի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի են հետ շպրտել, հասցրել մարդկային կորուստներ։ Միայն Թուրքի 3 D վերջերս են հանձնել։ Ամենավտանգավոր հենակետերից մեկում քաշաթախցի կամավորականները եւ ժամկետայինները դարձյալ միասին են հսկում։ Այստեղ օրեր առաջ նահատակվեց Քաշաթաղի Աղավնատուն համայնքի բնակիչ կամավորական 4 զավակների հայր 46-ամյա Համլետ Հաջոյանը։ Մեր այցի ժամանակ էլ ճշնամին սկսեց կրակել խոշոր դրամաչափի գնդացրով։ Տղաների պատասխան կրակից հետո ճշնամին լռեց։ Թուրքական բնակավայրին մոտ է հաջորդ հենակետը։ Հրադադարի տարիներին Տշնամու դիվերսիոն հետախուզական խմբերին երկու անգամ հաջողվել է ներթափանցել այս հենակետ եւ սպանել մեր դիրքապահներին։ Այս կապակցությամբ այստեղ փոքր խաչքար հուշարձան է դրվել։ Այժմ հենակետը հսկում են քաշաթաղցի կամավորականները։ Դիրքի պատասխանատու լեյտենանտ Գևոր Գևորքյանն Աբովյան քաղաքից է։ 8 ամիս է ինչ այստեղ է։ Արդեն լավ գիտի տեղանքն ու հակառակորդին ասաց ազատամարտիկների հետ ավելի վստահ են եւ հավելեց մեր սահմանն ամուր зерքերում է տղերքը պատրաստ են դիմակայել ճշնամուն եւ տալ հակահարված որը շատ ցավոտ է լինելու հրաժեշտ տվեցինք տղերքին եւ շարժվեցինք առաջ հերթական հենակետում միայն քաշաթաղցիներ են Տղաները նաև ռմբակոծությունից ավերված խրամուղիներն են կարգի բերում, իսկ մի մասը հսկում է բարձր դիրքում։ Տշնամին նենգ է, ցանկացած պահի կարող է չարիք բերել, ուստի պետք է աչալուրջ ու զգոն լինել։ Վաշտերի ու դասակների է բաժանված խումբը, Վահե Դավթյանի հրահանգով մի մասը մնաց տեղում, մի մասը բարձրացավ վեր հսկելու։ Արոն Գրիգորյանը վերջերս է վերադարձել բանակից, սակայն այս ցաներ օրերին նորից իր համազգեստն է հակել սերժանտի կոչումով եւ դիրքապահ է։ Գիտե անելիքը 70-ամյա Խաչիկ Թադևոսյանը փողգնդապետի ուսադիրներով է։ Երիտասարդական ավյունով է դիրքեր եկել Արցախյան գոյամարտի ազատամարտիկը։ Դժվար է տղաների համար, բայց բոլորն էլ գիտակցում են, պետք է այստեղ լինել եւ անսասան պահել հայրենի տան դռները։ Պետք է զորավիգ լինել բանակին, միասին վերացնել օրեր առաջ տեղի ունեցած մարտերի վնասները եւ պաշտպան կանգնել սահմանին։